Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tumekutana tena mara ya pili au mara ya tatu katika msikiti huu na katika mahala hapa kwa ajili ya kukumbushana na kuelekezana lakini duna jadwa kulingana na habari zilizofika zilikuwa haziawa rasmi sawa sawa lakini tutatumia fursa hiyo hiyo ndogo kuweza kukumbushana na kuelekezana yale ambayo yanufaa na sisi insha Allah tabaraka wa taala nimependelea katika hichi kikao tupate faida kutoka katika beti za al-Imam Zinjani rahimahullahu ta'ala kikao hichi nimependelea tutumie kupata faida katika abiyat katika beti ambazo au manzuma ambayo ameiandika mwanawachuoni al-Imam Az-Zinjani rahimahullahu ta'ala ما يستفاد من الأبيات للإمام الزنجاني رحمه الله تعالى الإمام الزنجاني أنا منذوم ياكي أنا منذوم قمانا أنا رسالة ياكي فوبي أمبايو رسالة هي أنا إيتا منظومة الرائية في السنة ni mpangilio wa beti ambazo zinazoishiwa na reeree mwisho na maudhui ya beti hizi zinazungumzia sunna akaita manzumatu arraiya lizinjani fi sunna akiizungumzia sunna kwa upana mkubwa sana na beti hizo ziko 44 ila mimi ninachokifanya hapa nimechukua beti tisa kwa hiyo nikipata majali ya kuzizungumza beti hizi tisa kabiha wa neema na wakati ukiwa umebana zaidi basi tutashika hizo hizo ambazo tumezichukua kusema manzuma turaiya kwamba ni mpangilio wa beti ambazo zimeishiwa na ree haya ni matashi ya mtunzi kuna mtu mwingine anaweza katunga beti zake akasema allamia akaishiwa na lamlam mwisho tu beti zake za mashairi akazipanga pale kwa kuishiwa na lam mwingine alhaia akapanga pale mwishoni mwake akaweka hehe mwingine attaia kuweka tete kama alivyofanya al-Imam Abu Ishaq al-Albiri rahmatullahi alayhi katika manzuma yake al-Albiri ameishia tete mwisho kwa hiyo huu ni uchaguzi ni matashi ya mtunzi mwenyewe ameona kwamba mashairi yangu beti zangu niziweke katika mfumo wa kuishiwa na rere au tete ila ghairi dhali hilo ni jambo la mwanzo jambo la pili ambalo ndilo marbatul faras kwamba kwa nini watu wanatumia mandhuma mandhuma inatumika mbele za talabatul ilmi na wafundishaji kwa sababu mandhuma inafunga mambo mengi na kuyaweka mahala pamoja ndio faida yake kubwa badala ya kuchukua maudhui ya maneno kitu fulani au jambo fulani ukaizungumza kisha ukaingia kipande cha pili ukakizungumza nacho kwa urefu wake lakini mandhuma yenyewe inakukusanyia hizi maudhui mbili na kuwekea katika beti moja kwa maana yenyewe yajma'u laka ma shatta wa tab'athara inakusanyia wewe yale ambayo yametawanyika ndio faida yake kwa hiyo ndani ya manzuma moja au beti mbili waweza ukasoma masaili karibuni hata nne manne matano nikaonelea na mimi kwa nukta hii niitumie kwa sababu kuna nukati nyingi za kuzungumza mbele ya ahlul ilmi na mbele ya talabatul ilmi na mbele ya awamu beti hizi nimesema ziko 44 na sikupenda nianze mwanzo inavyoanza lakini mimi nimechukua baadhi ya mambo ambayo ninayahitaji kulingana na hali tulizonazo katika moja ya beti yake ameanza kwa kusema al-Imam Zinjani ni katika wanawachuoni wa hali sunna wal jamaa katika beti yake mmoja wapo anasema ومعترض اترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر anasema ومعترض na mpingaji yoyote mwenye kupinga ijmaa ya maswahaba mwenye kupinga Qur'ani mwenye kupinga sunna mwenye kupinga haki wa mu'taridun utruk i'timada maqalihi achana na kutegemea maneno yake mtu yeyote mwenye kupinga ni mpingaji achana na kutegemea maneno yake ومعترض نترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر kauli yake yufariq inaachana na kutengana kauli yake huyo mtu mpingaji kauli yake inapingana na kuachana kaula tabi'in inafarikiana mbali kabisa na kauli ya matabi'in wanafunzi wa maswahaba imeacha kabisa usawa ni mpingaji acha kutegemea maneno yake kwa sababu maneno yake yanaachana kabisa yanafarikiana na kauli ya matabi'in wanafunzi wa maswahaba pia akasema wa man ghabar na wale waliotangulia katika maswahaba kwa maana salafu hadhihi al-umma hii beti utaona kwamba imekukusanyia vitu vingi sana kwani haki inatumika na inasemwa mbele za watu kila kukicho watu wanabainishiwa watu wanaandikiwa watu wanajibiwa bali watu wanapewa nasaha za siri na za wazi lakini watu wale bado ni wapingaji hawakubali kabisa bado nyoyo zao ni kavu zikimwangalia yule ambaye anaowapa nasaha na kuwakumbusha zinamtafsiri tafsiri nyingi sana kijana mdogo hajasoma sana utukoo wao ni maskini pia ataniambia nini huyu kasoma kwa hawa maanswari sunna sasa mtu huyu mwenye kupinga utamuona anajenga misingi kauli yake ana kauli zake ambazo anazijengia misingi kwamba huyu si wa kusikilizwa bali atakiwa atengwe mtu huyu sasa al imamu Zinjani anasema wa mu'taridun utruk itimada maqalihi na yule mwenye kupinga yule achana na kutegemea maneno yake yale aliyojengia misingi achana nayo nidhali limeshabainika mbele za watu kwamba huyu ni mpingaji huyu ni mtu ambaye hakubali haki kwa hiyo maneno yake tena nayo kwa nini kwa sababu kauli yake inatengana na kufarikiana na kauli za matabi'i matabi'i na masahaba walipokuwa wanapoiona haki walipokuwa wakijua na haki na ubainifu asra ma yakun wanakuwa ni waharaka sana kuielekea ile haki sasa ikiwa masahaba ni wenye kukimbilia haki na huyu ni mwenye kupinga na bado analeta maneno kwa hiyo muallif anasema wa mu'taridun utruki i'timada maqalihi yufariqu qawla at-tabi'in wa man khabar kauli yake inaachana na kauli masahaba mfumo masahaba mfumo matabi'in na mfumo ahlul ilm jumlatan wa qasibatan qatibatan وأمثل أهل ilm fina tariqatan وأغزرهم علما مقيم على الأثر وأمثل أهل العلم فينا طريقة نمبور زيدي وونوتووني كتسيسي وأمثل أهل العلم طريقة نمبور زيدي كتسيسي كتك ونوتووني ambayo yupo katika njia hiyo ni la kwanza aliyekuwa katika njia mwana wa chuoni kwetu sisi ambaye ni mbora zaidi ni yule ambaye amesimama katika sawa katika usawa wa amsalu ahli alilm fina tariqatan wa aghzaruhum ilman muqimul alsuni muqimun ala alathar vile vile mwana wa chuoni kwetu sisi ni yule ambaye aghzaruhum ilma ni yule mwana wa chuoni mwenye elimu nyingi sio hivyo tu muqimun ala al-athar aliyesimama juu ya sunna kwetu sisi huyu ni mwanachuoni wa amsalu ahli al-ilm fina tariqata mbora wanawachuoni kwetu sisi ni yule ambaye aliyekuwa katika njia njia gani hiyo kaanza kusema aghzaruhum ilman ni yule mwenye elimu nyingi tena akasema muqimun ala al-athar ni yule ambaye amesimama juu ya sunna beti hii ameonesha kwamba kuna kundi linaloitwa ahlul ilmi kuna kundi linaitwa kwamba hawa ni wanawazuoni wengi katika waislamu suala la kuwa mwanawazuoni wengi wao hawajui kumpambanua ni nani mwanawachuoni ni nani ameingia kwenye daraja kwamba huyu ni mwanawachuoni nani hawamjui lakini ukitaka kumjua mwanawachuoni ukitaka kumjua mwanawachuoni yaangalie maneno aliyosema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika nunia yake aliposema والجهل الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة أكسيما وطبيب ذاك العالم الرباني أسيما أجينغني وغونجو ونكووا الجهل داء قاتل وشفاؤه أجينغني وغونجو ونكووا نتيب يوجينغهو نتيب amrani fi tarkibi muttafiqani ni mambo mawili ambayo yamepandana kwenye ibara lakini yanawafikiana mambo gani hayo nasum min alqur'ani au min sunnati tiba ya kutoa ujinga tiba ya ugonjwa wa ujinga ni dalili ni kubainishiwa ni kujua wewe qur'ani au min sunnati au kujua jambo katika sunna tena iliyokuwa sahihi nasu min alqur'ani au min sunnati kujua ushahidi kuijua qur'ani kuijua sunna ukijua qur'ani ujinga unaondoka ukijua sunna ujinga unaondoka hilo ni la kwanza hilo halafu akasema sasa wa tabibu dhaka alalimu rabbani na tabibu daktari wa kutibu ujinga ni yule mwanawachuoni ambaye ni arrabbani akamsifu ili umjue kwamba huyu ni mwanawachuoni wa tabibu dhaka alalimu rabbani na mwanawachuoni na tabibu daktari mwenye kuondosha ujinga ni yule mwanawachuoni ambaye arrabbani ni mlezi Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'an anasema walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba وبما كنتم تدرسون أممسيبنا أن قرآني الله سبحانه الرباني كما ولكن كونوا ربانيين لكن كواني كما نيني والربانيين وليزي بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون كما أنا يقول الرباني كما لفتفسيري وتفسيري وقرآني كني هي آية فكسيما الرباني مليزي yule نيولي أنبايا ambaye وليواتو من صغار العلم قبل qabla ni yule ambaye anawalea watu kwenye elimu ndogo ndogo kabla ya elimu kubwa kubwa mwenye kuwalea watu kwenye elimu ndogo ndogo kabla ya elimu kubwa kubwa fahadha rabbani sasa ukichukua hili fungu tu kwamba mwana chuoni ni yule mwenye kuwalea watu kwenye mambo madogo madogo kwanza kabla makubwa hai hii ibara peke yake inawatoa watu wengi sana inatoa kwanza kabisa inatoa kilabu nao mijibwa ya motoni inatolewa hapo alkhawarij wanaondoshwa hapo kila wale walijivisha sifa ya kupigana jihadi kwa sasa wanaondoka hapa kwa sababu mnawaona hawa wanao ranin aswatahum wenye kupiga kengele kwa sauti zao utawasikia kila siku kwenye manabiri zao kwenye sidi zao kwenye kauli zao zikiwataka watu watoke katika hii nchi waende wakakae katika nchi za Somalia kwenda kupigana jihadi sasa swali nakuuliza wewe ni mwanachuoni wewe ni mjuzi wewe unafahamu masaili ya ilmu Allah anasema walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun kwani ni walezi na wale watu kwenye vitu vidogo vidogo kabla ya vikubwa sasa huyu unataka kumpeleka una maandalizi gani umemwandaa sio hivyo tu angalia wale ambao wamejivisha vazi la uwalii kuna watu wamejivisha vazi la uwali kwamba wao ni vipenzi vya Allah wanampenda Allah na Allah subhanahu anawapenda miongoni mwa elimu ambazo wao wanasomesha miongoni mwa elimu ambazo ukikaa katika madarisi zao kusoma kuna elimu mbili kuu wanasoma elimu ya kwanza ni elimu ya mantiki na elimu ya pili ni elimu ya unajimu mwanafunzi anaenda kutengenezewa mazingira kwamba ya kuweza kuchora nyota kuchora jini kuchora tiba ya nyumba nyumba fulani kuchora zindiko la nyumba na huyu mtu ni walii na ni kipenzi cha watu na ni mwanawachuoni mbele zao Kwa hiyo kwa haya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala walakin kunu rabbaniin anaondoka. Sasa al-Imam Zanjani anaonesha kwamba wanawachuoni kwetu sisi yani ahlu sunnah wal jamaa wanawachuoni kwetu sisi ni yule ambaye yupo katika njia ya sawa sio hivyo tu wa aghzaruhum ilma Ibn al-Qayyim kasema ni mlezi yeye anasema ni katika njia anaongeza la pili hilo na jambo la tatu vile vile aghzaruhum ilma ni yule mwanawachuoni mwenye elimu nyingi sana kineno hichi pia mwenye elimu nyingi unawatoa wengi mmoja wa watu katika walinganizi mashuhuri hapa Tanzania aliulizwa swali moja na vijana alipoulizwa swali hilo akasema jibu lake mimi siwezi kulitoa hapa kwa sababu tayari mimi nishazungumza haya mambo zamani sana rudieni kwenye YouTube mtakuta huko shazungumza sana kwenye CD zangu kwenye nini kwa hiyo mkitaka jawabu la hili rudieni kwenye YouTube nendeni kwenye YouTube huko ndani huko mkatafute zile clips zangu zote mtakuta pale jawabu mtalikuta huko ndani aghzaruhum ilma wengi katika watu tunawaona leo hii katika miji yetu swala ya asiri swala ya asiri imeingia na tuna maiti pale nje mashe kabla kabla kabla mimi kutoa jibu tuna maiti nje na swala ya asiri imeingia tunatakiwa tufanye nini cha kwanza tuswalie maiti au tuswali swala ya asiri eh maiti eh lazim na wengine au ikhtalafa ulama kuna ikhtilafu za wanachuoni hapa eti eh mashe una kazi hiyo sasa ishako barabara tena ishako balbala hapa kwa hiyo mashe naulizeni tuna maiti pale nje na swala la asiri imefika saa kumi kamili toka swali tuanze kuswali swalatul asiri au tuanze kuswalia jeneza فضل العصر اختلاف العلماء مش ساسا ترود من قانوني كوانا نرود نيو تشكب يا خطوة فتوى ترود يتك قانوني زكي فيقي الإمام السعيدي قد منظوم ياك نسماج وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح قانوني تو يواس قبل أقول حديثي ولا آية ولا نين وإن تزاحم عدد المصالح na zikigongana hesabu fulani idadi fulani zikigongana za maslahi vitu vizuri vikigongana wakati mmoja venye kuwafikiana kama ni ibada kama ni swala kama ni jambo gani vimewafikiana katika wakati mmoja wa in tazahama adadul masalih vikizozana au vikigongana vitu viwili ambavyo vipo katika daraja moja ehe tufanyaje sasa yuqaddamu al-a'la min al-masalihi itatangulizwa ile ambayo ina maslahi ya juu kabla ya nyingine haya semeni mashehe salatul asri na jeneza ipi ambayo ni bora zaidi ah bismillah faradhul kifaya wa faradhul ain ipi bora zaidi eh faradhu ain mbona ile imekuwa gumu pia eh mashehe hivi bwana ndio miangushe tuna faradhu kifaya na tuna faradhu aini kati ya faradhu ain na faradhu kifaya kipi ambacho ni bora zaidi kutangulizwa au faradhu aini labda pia ni tatizo kujua Kiswahili chake faradhu aini ni ile ibada ya lazima kabisa halafu faradhu kifaya ni ile ibada ambayo wakisimama baadhi wengine wasiposimama hakuna ubaya sasa zimekutana mahala pamoja tuna faradhu aini na faradhu kifaya kwa hiyo tunatanguliza nini faradhu aini kwa sababu tumepata kanuni ya kifiki inasema zikigongana hesabu mbili wakati mmoja vitu viwili vya maslahi vikikutana mahala pamoja tutangulize kile ambacho kina maslahi ya juu zaidi si ndio ah labda mfano huu utakuwa hujaeleweka nakupa mfano wa pili pia umeingia msikitini umekuta imamu au mwenye kutoa ikama naanza Allahu akbar Allahu akbar au tujalie bado dakika moja au mbili watu wasimamishe swala ya jamaa wao umeingia msikitini msikitini ukishaingia muislamu una, una, una, una taratibu zako kuna sunnatul wudu ya rakaa mbili kuna tahiyatul masjid ya rakaa mbili kuna kablia ima nne au mbili halafu ndio salatu jamaa kwa hiyo una vitu vingapi hapo vinakulazimu unapoingia msikitini uvitekeleze lazima zimebaki dakika mbili pale sasa hizi tatu hizi unaweza kuzitekeleza ndani ya dakika mbili unaweza kuzitekeleza sasa vikisha gonga hapo zimeshagongana sasa sunatul wudhu tahiyatul masjid na vile vile aratiba kablia zimegongana ufanyaje sasa rudi kwenye kanuni وإن تزاحم عدد المصالح كيغونغانا إلى فلان مصلحي يقدم الأعلى من المصالح وتتنغليز إلى أمين مصلحي زيدي وتسوالي إيفي سوف قبلية وتسوالي قبلية وتنجي مسجد وسيا قبلية ياكو إمام الله أكبر الله أكبر نسوالي سوف سسا نجوكا تكمفوما إيشو يا ساسا كنا واتنا جديكم بأوني أهل العلم ونواتوني maiti yuko nje na swala la asili iko hapo utawaona sasa na viremba vyao na kanzu zao na buruza na vinginevyo hawa wanaanza kusalia jeneza halafu wanarudia tena ndani huko na watu yubajilunahum wanawanyanyua daraja kwamba hawa ni ahlul ilm sasa hawa laisu biaghzali ilmi hawana elimu nyingi sasa ahlus sunna wal jamaa kumtambua kwamba huyu ni alim ni mwanawachuoni aghdharuhum ilma ni yule mwenye elimu nyingi halafu jambo la tatu ndio kubwa zaidi kwa vijana wa leo wanasema funikia wanasema muqimun ala al-athar ni yule mwanawachuoni ambaye amesimama katika sunna huyu ndio wa mwisho wao kabisa muqimu ala al-athar hichi kipengele peke yake utawavua wengi sana kipengele cha kusema kwamba mwanawachuoni yule muqimu ala al-athar aliyesimama katika sunna utawavua wengi sana fakam an-nas al-yawm wangapi katika leo watu ambao madhhari yao ya wazi kama ni ahlu sunna lakini wao ni hizbiyun kutubiyun sururiyun quburiyun wa ghaira dhalik sami ma shi'a ukiwaangalia sura za juu kama unawaona hawa mashaallah lakini wanayatamka wanayazungumza yanaonesha wazi kwamba wao sio waliosimama katika sunna watamuafiki Said Qutb utawasikia hao hao wanamuafiki Abu Durogo hao hao wanamuafiki Ilunga hao hao wanamuafiki Ponda wa ghaira dhalika min almubtadi'in sasa mbona wao majivisha pasi zuri mbona wanapendeza mbele za watu nyie ndio mnapelekea huu umma au hii nchi leo hii iwashutumu kila wenye ndevu nyie ndio ambao mnaleta balbala katika miji kwamba mwenye kanzu mwenye viremba anakuwa na wasiwasi kufika mahala fulani muqimun ala al-athar aliyekuwa katika athari katika sunna lazima afarikishe vitu hii ni batil iko huku na hii ni haki ipo huku na haviwezi vikachanganyikana baina ya haki na batil hii itakuwa ni talbis sasa ahlul ilmi ni wale ambao wamesimamia sunna wanaitetea sunna wanaiandika sunna bali wanaelekeza watu sunna na wanawafundisha watu sunna kwa sababu sunna ndio uislamu na hauwezi ukasimama uislamu pasi na sunna wala sunna kusimama pasi na uislamu vile vile ukiangalia sura nyingine utawakuta ambao wananasibishwa kwamba wao ni ahlu sunna lakini sura zao za juu hazipambanui kwamba huyu mwana sunna au si mwana sunna yani wewe mtu wa kawaida kumpambanua kwamba huyu ni mwana sunna wapata tabu sana mavazi yake mazungumzo yake harakati zake ushirikiano wake mapenzi yake baina yake na ahlusunna kuzuru kwake kuwatembelea watu hawa ahlusunna humuoni kwa hiyo yule ambaye yupo katika manhaji ya haki anapata taabu anapata ziki kumnyambua mtu huyu sasa muqimu ala, ala al-athar aliyesimama katika sunna lazima mambo yake yawe bayana da'wa yake na maneno yake kwa hiyo al-Imam al-Zanjani anasema wa amthalu ahli al ilm fina tariqatan wa aghzaruhum ilman muqimun ala al-athar kisha akasema wa ajhalu man talqa minan nas mu'jabun وأجهل من تلقى من الناس معجب لخاطره بخاطره يصغي إلى كل من هذر anasema haya maneno alimamu zanjani wa ajhalu man talqa minan nas mjinga zaidi katika wale ambao unaokutana nao katika watu mjinga zaidi katika wale ambao unaokutana nao katika watu mjinga wao ni upi mu'jabun bi khatirihi ni yule ambaye anajikweza na kujinyanyua na kujifaharisha kwa fikra yake <clears throat> mu'jabun bi khatirihi anajiona kwamba anajinyanyua juu kwa ile fikra aliyoitoa yale mawazo alionayo huyu ni katika wajinga wa watu ambao mtu nakutana nao katika wale watu unaokutana nao mtu mjinga zaidi ni mtu kama huyu mu'jabun bi khatirihi halafu akasema yusghi ila kulli man hadhar halafu lingine tena mtu huyu utamuona yusghi anamsikiliza ila kulli man hadhar kila mwenye kuropoka yeye anamsikiliza haya maneno mawili tuweke hapa na hapa mtu wa mwanzo ni mu'jabun bi khafirihi mtu wa pili yusghi ila kulli man hadhar hakuna tabia mbaya ambayo muislamu hatakiwi kujipamba kama tabia ya kujivuna tabia ya kujiona na kujisikia tabia moja mbaya sana ni tabia ambayo talabatul ilm na waislamu kwa ujumla hawapendezi kujipamba na sifa hiyo bali huyu muallifu ameonyesha kwamba ni mujabun bi khatirihi ni mwenye kujivuna na fikra yake si ndo anzilisho hapa bwana bila sisi kijana huyu hali bila sisi hapa mambo hayaendi anajifakharisha mbele za watu na anaona hiyo ni raha kabisa mtu huyu ni katika wajinga wakubwa sana katika watu napenda niwapeni habari moja habari hii sijui niitaje yani lakini ni habari ambayo inatokamana na vitabu vya adab vitabu vya adab ni vitabu vya lugha ya Kiarabu vinamsaidia mwanafunzi kukuza lugha yake ya Kiarabu vina habari mule na visa ina hadithi na vichekesho ina mashahidi ya Kiarabu vitabu kama hivyo vitabu hivyo vya adab vilizungumzia qaidi min quwat at-turki vilimzungumzia kiongozi miongoni mwa viongozi wa Kituruki ambaye alikuwa ni jundiyun alikuwa ni mwanajeshi miongoni mwa viongozi wa Kituruki wa kijeshi wa jeshi sasa sijui kiongozi tumpe jina gani tumuite jenerali si tumuite nini almuhimu tumuite jenerali alikuwa ni jenerali katika makundi au katika wanajeshi waliopo Uturuki na yani Mturuki wakana lahu firqa alikuwa na kundi la wanajeshi wake la kuwafunza la kuwatrain la kuandaa la kuwafanyaje yeye ndo kiongozi jemedari si jenerali tayeb katika wale walikuwa mule ndani wale wale wana, wajeshi wake wanajeshi wake wale kuna mmoja kana dha aqliyatun jadaliya ana akili nyingi sana lakini za mjadala yani wewe ukimletea jambo anakuuliza bebe gani mimu hii mimu gani wau hii wau gani hii ni fi'lu madhi au fi'lu mudhari shekha hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo bei zimegawanyika sehemu nyingi bwana mimi zimegawanyika sehemu nyingi sana na hapa kuna mambo ya balagha kuna mambo ya maani kuna badii zimetumika hapa kuna istiarati zimetumika hapa hasa wanataka uniambie tu mimi kukubalia hivi hivi sasa huyu mjeshi huyu alikuwa ni dha aqliyatun jadaliya ni mtu mwenye mijadala mingi sana afu akili nyingi hakubali maneno ya mtu haraka haraka hivi sasa yauman min alayami siku miongoni mwa masiku jenerali wao huyu akaleta mjadala pale mjadala wenyewe ni albitiha kaifa tushaqqu tikiti maji linakatwa vipi ndio mjadala unaanzia tikiti maji linakatwa vipi tikiti maji linakatwa vipi jenerali akasema innal bitiha innal bitikhata tushaqqu bisikin shaqqa hakika ya tikiti linakatwa kwa kisu chukua kisu wakata au watoboa juu wakata hivi mimi ndo naona hivi tunazungumzia hapa mtu ambaye mwenye kujiona na fikra zake na akakita kwenye ile fikra yake kwamba haondoshwi habadilishwi la yataghayyar wala yatabaddal hata haki itambainikia habadiliki ndo mada yetu iko hapo twende vizuri ehe na wewe mzee wa mjadala naye akasema innal bitikhata tuqassu bil miqasi shaqqa hakika ya tikiti maji linakatwa kwa kutumia ule mkasi mkubwa ile mikasi mikubwa ya kukatia majani ile ile mikubwa hivi ndio waliweka pale katikati wakata mimi ndo naona hivi mara sala kwa kuchukua kisu toboe upeleke hivi mwisho maji yakumwagikie bwana chukua mkasi mkubwa weka pale kata mara moja basi mambo yameisha mimi ndo ninapoona hivi sasa huyo generali akaona huyu bwana vipi almuhimu kwa sababu ni mwanadamu wenzangu nijitahidi kumkinaisha kwa hoja zangu akaanza kumkinaisha kumuelezea faida ya kutumia kisu kinavyoshikwa kisu na kuonesha kwamba watu wengi wamezoea kukata tikiti kwa kutumia kisu duna jadua hakuna matarajio yote yule bwana msimamo wake na ule ule akatengeneza chama kabisa akaweka na jamaa akapata na wapambe kabisa kwa fikra yake ile ile kama walivyokuwa watu wa bid'a wazushi wote na watu wazushi wote na makundi na yale makundi yanawapenda watu wao sasa na huyu bwana naye akaweka msimamo wake vile vile hakika ya bitiq kitu kinakatwa kwa mkasi sibadiliki hapo huu ndio usawa kwani hakuna tabu mara moja tu jenerali akaona sasa huyu bwana nimejitahidi kumkinaisha amara saira jundi junudi an yadhribahu akawaamrisha jamani mpigeni huyu mpiga sana huyu nadhani wote tunafahamu kipigo cha kijeshi hakuna asiyejua mwanajeshi anapopiga hapigi huruma huruma na tena zaidi zaidi ikiwa imetoka amri kutoka kwa kiongozi wake mkubwa anapiga kisawasawa kwa yule bwana akala kichapo kikubwa lakini kipindi anapopigwa vile kichapo kinazidi akanasema haya maneno بالمقص لا بسكين تفتح البطيخة يا مسكين kwa mkasi bwana kwa mkasi ndugu yangu ndiyo tikiti linafunguliwa wewe miskini wewe wewe maskini wewe tambua utambuavyo hakika tikiti bwana linafunguliwa kwa mkasi pigeni ninapojua jamaa wanapiga piga kisawasawa wenye kunyanyua juu kufanyaje tupo ni matope wapi innal bitikhata bilmiqasi la bisikin tuftahu albitikhatu ya miskin piga piga eh. msimamo rai yake kaikamata habadiliki watu wanapiga dawa miaka na miaka acha maulidi wewe acha kuvaa masuruali ya kuburuza hakuna mimi sisikii sitoki acha kunyoa ndevu hakuna bwana wanatoa mambo yenu tu kashikilia msomo wake bwana bwana soma dini wewe hakuna bwana hao watu wa Marekani hawa wanapewa hela mishahara kwa Marekani hawa kichapo kinamzidia mwanaume kaweka mzizi pale pale hatoki sasa yule jenerali akaona ah, huyu bwana huyu huyu mtindo hautofaa. Cha msingi lichopo fa amara junuda an yashabuhu fi nahar, akaamrishwa na jeshi wake mdumbukizeni kwenye mto, shikeni tupa huko mwe huyu mkubwa huyu. Tumejitahidi kumbembeleza na kichapo hichi mtu haelewi, na kichapo hicho ukakisemea uka, uka, uka kwamba kichapo hichi ndiyo maana ya rududu <laughs> ndiyo maana ya rududu sasa wakamtupa katika mto mto ulikuwa karibu na mji ulikuwa karibu nao pale walakin jarat maqadiru yakapita makadirio ya Allah fa innal jundiya la yuhsinu sibaha <laughs> kadari za Allah zikapita mjeshi aliyodumbukizwa katika maji hajui kuogelea hajui kuogelea kwa hiyo mabwana wamemshika miguu mikono moja mbili tatu tupa zigo lile likaenda ile zigo likadumbukia mpaka hasa kwenye maji pale yuko juu juu akawa anaenda chini yagusu yagusu yagusu yaal yagusu yagusu yagusu yaal anakwenda chini anajitahidi kidogo anainuka juu akiinuka tu juu bil miqasfi la bisikin tuftahu al bitiqatu ya miskin anarudi tena chini anazama tena akiinuka tena bil miqasfi la bisikin hivyo hivyo watu mwangalia tu bwana vipi huyu mwe huu anazama tena kwenda hivyo hivyo anakwenda mpaka chini akiruka bil miqasi la bisikin tuftahu al ya miskin eh bana watu wanashangaa hiyo video hiyo ya bure hiyo huyu muislamu wa vipi huyu ambaye kila siku watu kwenye mimba wanasema mwerejee Mola wako soma dini yako wewe achana masuala ya kuvaa masuali marefu jifunze sunna anakuangalia tu anazama anazama kwenye maji anakwenda yupo tu bwana hii ni sunna ya mtume ndevu ni sunna ya mtume yupo tu la kuangalia anazama akiinuka juu na kwamba mimi badiliki nimewakuta wazazi wangu hivi hivi inna wajadna abaana kadhalika yafalu tumewakuta wazee wetu nafanya hivi hivi bwana unazama lakini wewe unakufa wewe ah, ah hamna mimi nakufa na wazee wangu bwana sasa yule bwana maji nazidi kwenda anaenda chini anainuka tena anasema hivyo anakwenda chini vibaba vimezidi sasa vibaba vimezidi vibaba vibaba vibaba akaanza yagusu yagusu yagusu alikuwa yuko hivi maji nafika hapa na kwenda alikuwa kwenye uso wake hapa na napenda napanda napanda alipoona sasa hapa mimi sina jinsi ya kupanda juu akafanya hivyo huko anakufa kwa sababu hawezi kuzungumza tena maji yameshaingia kwenye mdomo kwa hiyo anabaki anafanya hivyo maana yake nini بالمقص لا بسكين تفتح البطيخه ya miskin sasa wangapi katika waislamu wapata sura kama hii mashaka tuzungumze tu uhalisia wangapi wanafahamika katika miji hii wanapewa dawa wanakumbushwa mimbari zinasema dawa inasemwa lakini hawabadiliki tena wanasema maneno machafu mabaya kabisa bali wengine wanafikia kusema kwamba hii misikiti hii naona kama vile sio misikiti kanguzo nguzo mengi humo ndani ndo nini haya mu'jabun bi ni mtu mwenye kujivuna na kuishika fikra yake kwamba hii ndo ya kwangu mimi sibadiliki mimi nimewakuta wazee wangu hivi wangapi katika waislamu leo hii wanaambiwa wasome dini yao hawataki kusoma wangapi wanaambiwa kila kukisha ndugu yangu hii alhamdu naisoma wajua maana yake قل huwa Allahu ahad Allahu samad wajua maana yake makusudio yake unayajua tunakuona unanyanyua mikono juu unamuomba Mola wako waomba dua gani wewe waomba dua gani wewe yawezekana uko unajitukana bwana wewe hujui wanyanyua mikono waomba Mola wako unajitukana mwenyewe waomba Allah subhanahu wa ta'ala kuteremshia adhabu waweza sasa haya maneno ya watu kusoma dini yao mpaka lini na wallahi alladhi la ilaha ghairuhu watu ambao mahala kuna ilmu na wakawa hawataki kujifunza hawa na madhambi makubwa sana mahala ambapo watu wametoa nguvu zao wametoa mali zao wawafundishe watu dini lakini watu wao wakawa ni bimikasu ila bisikini watu hawa na madhambi makubwa sana kwa sababu neema ya ilmu kwao iko wazi neema ya ilmu ipo kwa ipo wazi kwa hiyo katika jambo ambalo muallif rahimahullahu ta'ala yeye anasema kwamba katika watu wajinga wakubwa ambao utakutana nao ni watu ambao wanajikweza na fikra zao wanajivuna na fikra zao wanajiona hawabadiliki kabisa na mtu wa pili akamsema yusghi ila kulli man hadha na hili ndio msiba mzito mwingine sifa yake nyingine huyu mtu yusghi ila kulli man hadhar anamsikiliza kila mwenye kuropoka leo kuna watu mpaka hapa tulipo hawajui maduati wa sawa wako hawajui tawapeni habari moja kwetu Tabora huko dai imekuja msikitini kama hivi mlinganizi akatoa dawa na saha akazungumzia swala la kushikamana na wanachuoni muumini mmoja akaonyesha mkono na swali ni Allah uliza swali langu mimi nauliza eti kati ya Juma Ponda eh Ponda isaponda doga kundecha barahiani kasim mafuta irunga nani mnawachuoni hapo na alitaja majina mengi sana wanachuo ya watu wake na wajua huo ovyo ovyo katataja ovyo ovyo ovyo nani mnawachuoni katika hawa maana yake nini kwamba huyu mtu anasikiliza watu wengi sana huyu anasikiliza huyu anasikiliza huyu anasikiliza huyu anasikiliza kwa hiyo kila mmoja yusghi ila kulli man hadhar anamsikiliza kila mwenye kuropoka sikio lake lile akawa halichungi haliwekei mipaka kwa hiyo ndio swali kama hili linakuja sasa leo katika waislamu ni wangapi katika waislamu leo hii hapa tulipo hawajui ni nani ambaye kasema katika sawa hawajui wanaona tu kama ni midhari mtu kasimama nazungumza kavaa koti kavaa koti kanzu kofia kilemba yalla awe ni mtu wa veterinari awe ni mtu wa napi anajua huyu ni sawa kabisa huyu ndio mwenyewe huyu malaki anasikia kabisa anasema wasahahu al-allamatu al-albani na hadithi ameisaisha al-allamatu al-albani naam ndio mwenyewe huyu ya akhi ya akhi ya akhi ya akhi malak sio kila mwenye kuzungumza basi yuko sawa sio kila mwenye kuzungumza yuko sawa hata kama azungumza qala Allah wa qala ar-rasul waweza kumuona yuko sawa kifikra zako lakini hayuko sawa mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu makhawarij kwa sifa gani amewaambia hivi anawaambia maswahaba yahqiru ahadukum salata mmoja wenu ni maswahaba nyinyi ni maswahaba mmoja wenu ndani maswahaba yuko Umar yuko Abubakar yuko Ali na wengineo wakina Talha wakina Ibn Mas'ud Ibn Abbas mtume anawaambia hivi yahqiru ahadukum salata bi salatihi mmoja wenu nyinyi akaidharau swala yake kwa swala za wale makhawariji maana yake nini maana yake ni watu wanaswali kisawasawa wamesimama kwa sura ya khushu ya kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala yani kwa kwa unyenyekevu wa hali ya juu kabisa mpaka kiasi cha kwamba wewe uliokaa pembeni ukimwangalia hivi wasema da mimi hapa siwezi kuswali kiasi hicho bali hata sadaka zao wanazozitoa nyinyi masahaba mtazidharau sadaka zenu kwa sadaka zao lakini mwisho mtume akasemaje hum kilabun nar hivi au hawa ni majibu ya motoni kwa hiyo sio kila mwenye kuzungumza yuko sawa sio kila mwenye kuzungumza yuko sawa bali watu wengi wanajibisha vazi la sunna tablighi najiita ni sunna ahlus sunna wal jamaa tablighi wenye kutoka kubebesha watu masufuria barabarani wanasema wao ni pia ahlus sunna sio hivyo tu bali ikhwan muslimin IPC hawa wenye mashule na vinginevyo wote wanajiita kwamba wao ni ahlus sunna mashia pia nao wanajiita kwamba wao ni ahlus sunna ibadhi maibadhi unaofahamika nao pia wanajiita wao ni ahlus sunna mkamate ibadhi mmoja usoni mwambie wewe em niambie wewe ni shia au wewe ni sufi au wewe ni ashaira au wewe ni tablighi au ni ahlu sunna atakwambiaje mimi ahlu sunna bwana msinitoe shia na ushia wake wa kuwatukana maswahaba mkamate mwambie wewe ni nani wewe atakamini alusunna wal jamaa sasa sio kila mtu mwenye kuzungumza yuko sawa lakini utajuaje haya utajua kwa kuwasikiliza ahlul haqi na kukaa chini kujifunza dini yako fadaa anka qawla an-nas fima kufitahu akasema fadaa anka qawla an-nas fima kufitahu achana wewe na kauli za watu fima kufitahu kwa yale ambayo umetoshelezewa achana na kauli za watu kwa yale ambayo tayari umetoshelezewa wewe ushapewa kitabu na sunna umepewa Qur'ani inakutosheleza hivi la tabtadi'u ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum kama alivyosema nani ibn Mas'ud hasa Sheikh anasema fadaa ka qawla an-nas fi ma kufitahu fama fi istima'i zaygh shay'un siwa ad-darari asema achana na kauli za watu kwa yale ambayo tayari umeshatoshelezewa wewe fama fi istima'i zaighi hakuna katika kusikiliza upotevu shay'un hakuna kitu chochote siwa dharari kinyume na madhara hakuna katika kusikiliza upotevu isipokuwa ni madhara chunguza wale ambao wamesikiliza watu ambao wamepotea mafikio yao mwisho wao ni nini ndiyo mmoja ya kijana alijitahidi kwenda kuwafuata hawa watu wa jihadi akamezeshwa msimamo mkali sana balaa yani jihadi jihadi nchi hizi kafiri asiyekubali jihadi huyu ni kafiri siku anarudi nyumbani akawa amekaa pale nje akawa anasema qad khala kafiran bikafir <laughs> qad khala kafiran bikafir wamejikwekesha kafiri na kafiri yani baba yake na mama yake kwa chumbani wamekaa kwa anasema wamebaki peke yao huko chumbani kafiri na nikafiri eh angalia mambo kama hayo qad khala kafiran bikafiri sasa kusikiliza vitu vya upotevu lazima vivi vina madhara chunguza kauli za watu ambao wanasikiliza sikiliza mambo mengi ovyo ovyo wanasikiliza watu wanaongea ongea ovyo ovyo sana kaa nayo utamsikiliza ah, haya maisha ya sasa bwana hivi hivi lunga ingekuwepo sasa hivi ingekuwaje hapa eh hii nchi ingekuwa sio mchezo maana jamaa haogopi kabisa yule anamwaga kila kitu <sighs> wamjua tu kwamba huyu ni katika wale wapenzi wasikilizaji sikio lake yusghi ila kulli man hadhar anamsikiliza kila mwenye kuropoka kwa hiyo madhara yake ndio kama haya kwa na mtoto wako wewe jua ukimfungulia mlango wa kumsikiliza kila mwenye kulingania atakuja kusema wamejipwekesha kafiri na kafiri chumbani ndio mafikio yake ya mshoni fadaa ka qawla an-nas ma kufita una qur'ani na sunna achana kauli za watu fama fi istima'i zayghi shay'un siwa ad-darar fala بدعيا تزوغ عن الهدى أنا سيما شيخي فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى usiwe ni mtu ambaye ni mzushi usiwe ni mtu wa bid'a mwenye kuleta vitu vipya katika dini usiwe hivyo fala takubidiyan tazughu anil huda ukapondoka na kuiacha na kuuacha uongofu fala takubidiyan usiwe ni mtu mzushi ukapondoka na kuiacha njia ya sawa akasema watuhdithu na ukazusha vitu vipya katika dini usiwe ni mzushi ukapondoka na kuiacha huda na uongofu ukazusha vitu katika dini fal ihdathu yudni ila saqar kwa hakika kuzusha kuna kukurubisha wewe katika moto wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar hakika kuzusha mambo katika dini kuna kukurubisha wewe katika moto ndio mwalimu wetu maarufu Abu Hashim hafidhahullah ta'ala katika moja ya hotuba zake alikuwa anasema kwa nini watu wanapenda kuongeza ongeza vitu katika dini kwa nini hawaendi kwenye katiba ya nchi wakaongeza kwa nini haya nini yako safi kabisa yamenyooka hivi huwezi ukamwona mtu anakwenda kwenye katiba ya nchi aongeza ongeza vitu haumoni lakini kwenye dini ndo kila siku aita vitu vipya kila siku vitu vipya mara kuna swala ya haja mara kuna swala sijui swala ya nini yani mambo ya ovyo ovyo tu kila siku aita vitu vipya sasa kwani katiba wewe unayo chumani kwako wewe umenunua katiba katika ma, ma, maktaba za mji kwa nini usichukue katiba ukaongeze na kipengele chako pale ukatoa rai zako bungeni kwa nini ufanye hivyo lakini kwenye dini dini hii imepatwa na kila mtu chimba makaburi naye pia ni shehe mzibu wa vyoo naye pia azungumza katika dini msukuma mkokoteni naye pia azunguka katika dini masharobaro anazungumza katika dini كل واحد كل مmoja azungumza katika dini kila mmoja na lake na ukimwambia umekosea bil bilmiqasi la bisikin tuftahu al albitikha fi yamis sibadiliki hapo sasa muallif anasema fala taku bid'iyan tazughu al huda usiwe ni mzushi bwana simama katika sunna simama katika Qur'an jifunze Qur'ani jifunze mule ndani watuhdithu na ukazusha vitu vipya fal ihdathu yudni ila saqar kwa hakika kuzusha kuna kukurubisha wewe katika moto wala tajlisanna inda almujadili sa'atan akasema wala tajlisanna inda almujadili sa'atan usikae mbele ya mtu mwenye kupenda mijadala sana walau ulisali moja tu usikae naye kazungumzia tu kwa, kwa, kwa ujumla lakini hata dakika moja pia wala tajlisanna inda almujadili sa'atan usikae mbele ya mtu mjadala wala ulisali moja mtu mwenye kupenda mjadala sana kama sisi wazee wa ligi bwana wa mwisho wa reli ndio sisi bwana sisi ndio wazee wa mwisho wa reli ndio sisi anajadiliana vitu ambavyo ni tafi vitu ambavyo havina kima kabisa nakumbuka katika vitabu vingine vya kisufi miaka hiyo ya nyuma watu walikuwa wanajadiliana kwamba fimbo ambayo Musa alayhi salatu wasallam kapigia bahari ni fimbo ya mti gani yani Musa alayhi salatu alipiga bahari bahari kaachana ile fimbo aliyoishika ile ya kupigia ilikuwa ni mti gani ule majadiliano majadiliano majadiliano yakawa marefu marefu mmoja akafika akasema bana ulikuwa ni mgomba ule basi toshekeni hapo hapo ulikuwa ni mgomba ule wapoteza umri wapoteza umri katika vitu ambavyo ni tafiha wewe umri wako ndio maisha yako thamani yako wewe ipo katika umri wako faya dhai'at al amar tamshi sabahlala tamdi sabahlala kweli umri wako unako upoteza hivyo wakati unafahamu kabisa kwamba kila unalizungumza kila unalitamka malaika wanaandika alimamu ahmad rahimahullahu ta'ala alipokuwa anaumwa akawa anafanya aninul marid aninul marid ni ile hali ya mtu kuwa anaumwa alafu nasikia Ah, hivyo hali ya kuumwa hiyo mwanafunzi wake akamwambia ya imam alam ta'lam ala anna almalakain yaktubani lak hivi haufahamu ya kwamba malaika wawili wanakuandikia wewe hata aninul marid hata kule kunungunika kunungunika kwa mgonjwa malaika wanaandika kwa nini usibadilishe hivi kwa nini usibadilishe maneno haya ya upuuzi mijalala hii ya kipuuzi ukafanya dhikri za Allah subhanahu wa ta'ala ukapandiwa mtende katika pepo kwa kusema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar kwa nini usifanye dhikri kama hii daftari lako likajaa vitu vizuri utakuja siku ya kiyama waona safha nyeupe kabisa utakuja mbele ya kiasi ya kiyama waweza kukutana safha nzima ile peji nzima iko nyeupe ulikuwa umekaa unafikiria hivi haijaandika kitu umekaa unafikiria tu wapangua watoa warudisha wauza wakopa wafanyaje umekaa kimya tu umri wako unaopoteza faya bai'at al amar tamdi sabahalala eh ee, wenye kupoteza umri unaenda bure bure story za nyingi mjadala mingi ya nini sio kuna faida bali mijadala mingi huwa mjadala mjadala ni ile ambayo ndani yake una faida ndugu yangu mimi na masala haya na wewe labda kama una masala naomba unjulishe anakuelekeza hili liko sawa liko hivi na usawa wake ni huu au hili liko kimakosa na usawa wake ni huu lakini sio kubishana vitu ambavyo havina havina faida na wewe havikurejeshei rasidi ambayo ni rabiha havikurejeshei vocha ambayo yenye manufaa na wewe la bali inakurejeshea rasidi ambayo ni wabalun alaika vitakuja kukudhuru baadaye mtu atakapokuja kuangalia subha yake akuta imejaa vichekesho eh emniambie niambie watu wanatembea madaftari yao wanasema ha umqra'u kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia fahuwa fi 'ishati radiya anatembea anaonyolisheni wewe umekaa umeshika kichwa waona vichekesho unaangalia daftari lako kumejaa vichekesho tu au habari za BBC basi zimejaa saa 12 saa 12 jioni saa 12 asubuhi baada ya hapo kishamaliza ni story kuelezea sasa daftari limejaa BBC London BBC London BBC London itakusaidia nini mipira mipira Messi nane yamejaa kwenye daftari yako na huyu ni katika ajhalun nas katika watu wajinga wakubwa ni huyu ambaye hachungi akili yake kwa maana anachokitamka ni nini la yadri ma yakhruju min ra'si hajui kinachotokana katika kichwa chake hajui kinachotoka katika kichwa chake huyu ni ajhalun nas malaika anaandika ndugu yangu na pumzi zako hizi ni ishara wanasema ni kengere ya kukujulisha kama unaelekea kufa kama aliyesema msemaji diqatul mar'i qailatan lahu diqat diqatu qalbul mar'i qailatan lahu innal hayata daqa'iqun wa thawan kule kugonga kwa moyo kule diqat qalbul mar'i qailatan lahu kugonga kwa moyo kwa ule mtu kunamwambia ule mtu innal hayata daqa'iqun wa thawan hakika uhai huu ni dakika na sekunde ndugu yangu wewe ndio kuanza vichekesho kuanza habari za mipira Qur'ani hujui sunna hujui sasa huyu ni mtu ambaye dhayat al-a'mal tamdi sabahlala ni mwenye kupoteza umri wake unakwenda ovyo ovyo kwa hiyo muallifu anasema kwamba wala wala tajlisanna inda al mujadil sa'atan usikae mbele ya mtu mwenye mijadala mingi sana walau risali moja فعنه رسول الله من قبل قد زجر فعنه كتوكمانا هو مطمئن مجلالة مينجي كتوكمانا نمت هو مجلالة مينجي رسول الله من قبل مطمئ صلى الله عليه وسلم زمانه كو قد زجر أمي أمكتازة usikae kwa mtu kama huyu anapotezea umri wako أنا maisha yako usikae mbele yake fa anhu rasulullahi min qablu qad zajaru na ndio maana mtume katika hadithi anasema alayhi salatu wasallam anasema ana kafilu bi baitin fi rabdil janna liman taraka al miraa wa in kana muhiqa ana kafilu mimi ni mdhamini bi baitin wa nyumba fi rabadhi janna katika uo wa pepo mimi mdhamini nimetoa dhamana ya kupatikana nyumba kwenye uo wa pepo kwa mtu gani liman taraka almiraa wa in kana muhiqqa ni yule mwenye kuacha mjadala hata kama yupo sawa sawa yupo katika njia ya kweli akaachana mjadala wallahu musta'an fa anhu rasulullah min qablu qad zajar tumalizie beti tatu hizi kusema ومن رد أخبار النبي مقدما na yoyote mwenye kurejesha na kuzikataa hadithi za mtume wa man radda akhbara an na yoyote mwenye kuzipinda na kuzikataa kuzipinga hadithi za mtume muqaddiman hali ya kutanguliza likhatirihi fikra zake dhaka mruun ma lahu basar huyo ni mtu ambaye hana uoni si mwenye akili ni kipofu huyo dhaka mruun ma lahu basar huyo ni mtu ambaye hana macho waman radda akhbara an-nabii muqaddima na yeyote mwenye kuzikanusha na kuzipinga hadithi za mtume hali ya kutanguliza likhatirihi fikra zake mawazo yake dhaka mruun malahu basar huyo ni mtu ambaye hana uoni akili inakuja nakwambia mtume alayhi salatu wasallam anasema atakapoingia nzi katika chai ya mmoja wenu basi faliyaghomeswa amdumbukize ndani kwani bawa lake la mwanzo lina tiba na bawa lake lingine lina ugonjwa si ndio hivyo akaja yule bwana wa Kisudani akasema hii sio hadithi ya mtume sallallahu alaihi hii sio hadithi ya mtume sallallahu alaihi kwa nini kwa sababu wataalamu wa kitabibu madaktari wameangalia wamemwangalia nzi wamemwona ana maradhi makali sana maradhi mazito sana halafu mtume atamke kama haya la hasha al imam Muqbil rahimahullahu ta'ala akasema lau ningempata mtu ambaye amemkufurisha mtu huyu na mimi la kafartu ningemkufurisha na mimi na Muqbil anasema mtu huyu aliyekataa hadithi ya mtume lau ningempata mwana wa chuoni ambaye amemkufurisha nami pia ningemkufurisha mtu huyu lakini hajapata sasa chukulia haya maneno kwa ufupi tu wakanushao hadithi za mtume wangapi katika waislamu wanasema kwamba huu hili swala la kufupisha suruali ni kwa sababu waarabu walikuwa nakaa jangwani wangapi wanasema kwamba hao watu wanaofupisha fupisha suruali ni kwa sababu mtume alikuwa anavaa huko kwa sababu waarabuni waarabuni kule kuna majangwa kwa hiyo mtu akikanyaga hivi mguu wake unaingia katika mchanga kwa hiyo mtu kimwangalia anakanusha hadithi ya mtume wazi kabisa bali mwingine anafikia kukwambia ya kwamba hizi kanzu fupi hizi swali fupi hawa ni kunguru hawa wengine wanasema hawa ni njiwa njiwa maana yake ni njiwa manyoya yake yanaanzia wapi njiwa manyoya yake yanaanzia wapi haya ni maneno ya kukanusha hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam hasa mtu huyu ana hatari kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim tawapeni mfano mmoja aliutaja al imam ibn kathir katika bidayah wa nihaya al imam ibn kathir kuna kisa likitaja kwa mmoja katika watu kwenye kitabu chake cha al-bidayah wa nihaya mtu mmoja alikuwa anakerekwa sana na kuwaona watu wanapofikia wakati wa kupiga wa kuswali anachukua mswaki wake wa mti afu anasukutua jamaa anakasirika sana huyo hawa jamaa kila kwenye swala miti basi ana rafiki yake mmoja na tabia hiyo mashaallah mashallah anatekeleza sunna ya mtume kwenye swala kwenye kuuda fulani na akasafisha mdomo wake kwa mswaki basi siku moja huyu mtu alipomkuta yule bwana anasukutua hivi alimkamata yule mswaki halafu akauingiza kwenye duburi yake ya nyuma halafu akamwambia chukua sasa kula sasa kisa hicho kitamka al-Imam Ibn Kathir katika bidaya kwa nihaya ndio bwana akachukua ule mswaki akaudumbukiza sehemu yake ya nyuma alafu akamwambia haya kula sasa binti yake anahadithia kwamba usiku nilimsikia baba yangu anatoa sauti kama vile mjamzito ajifungua nilipoingia ndani nilimkuta baba yangu katema jitu hivi jeusi na hakuchukua muda isipokuwa alikufa kataa hivyo sunna za mtume kataa hivyo hivyo wewe endelea hivyo na tabia yako kwamba haya yanayoambiwa na watu hadithi ya mtume iko wazi bwana hilo unalofanya sio misikiti na waswali na makaburi achana nayo hadithi ya mtume iko wazi hapa dini nataka tusome sisi achana mambo magazeti haya acha kuwasikiliza watu hawa wakina Durogo wakina Irunga wakina Ponda wakina Sule acha kuwasikiliza hawa soma dini yako wewe amtwa bilmiqas la bisiki yakamkuta huyu mzee jambo hili na iko mifano mingi sana hata yule ghulamu safi kijana yule ambaye alikataa saumu ya Ramadhani aliyakijuaje tena akatuka na beti kabisa akikataa mwezi wa Ramadhani akaukataa kabisa akaleta beti za mashairi nyingi ahlusia wa tawarikh wanasemaje kwamba huyu huyu kijana baada ya muda uswiba biswar'in alipatwa na kifafa fakana yatasarra'u fil yawm akthara marra akawa anaanguka kwa siku moja zaidi ya mara moja anaanguka na kifafa fabaka bihi almarad hatta halak maradhi yakamzidia mpaka akafa kwa hiyo unaona kujifunza kwamba kuzikanusha hadithi za mtume halafu unajikuta na maisha ya dhiki kweli kweli ndio malipo yake hayo aweze na malipo yake hayo kwa hiyo muallif anasema waman radda ahda waman radda akhbara an-nabiy muqaddima hali ya kutanguliza khatiri fikra zake dhaka mru'un malahu basar huyo ni mtu ambaye hana uoni akasema wala tasma'anna da'i al kalam fa innahu na wala usimsikilize mwenye kulingania maneno bid'a fala tasma'anna da'i al-kalami fa innahu usimsikilize mwenye kulingania maneno falsafa mwenye kuzengania bid'a usimsikilize fa innahu kwa hakika mtu huyo li hadha ad-din an hamlihi hasar fa innahu hakika huyo mtu li hadha ad din ni adui wa dini hii an hamlihi hasar kunako kuibeba dini hii amechoka an hamlihi hasar wala tasma'anna da'i al-kalam fa innahu usimsikilize mtu wa bid'a yote yule mtu tayari wamuona hatumii sunna wala hadithi za mtume wala kitabu cha Allah usimsikilize fa innahu kwa hakika mtu huyo aduu li hadha din ni adui wa dini hii an hamlihi hasar kunako kuibeba dini hii amechoka beti ya mwisho mwalif akasema fama lidhawi tahsili udhurun bitarkima fama lidhawi tahsili hana yule mwenye kutaka haki mwenye kutaka uongofu hana famali za witahsili hana yule mwenye kutaka haki mwenye kutafuta uongofu hana nini udhurun hana udhuru wowote ikiwa wewe ni katika watu wenye kutafuta haki hauna udhuru wowote bitarki ma kwa kuyaacha yale ambayo famali za witahsili udhurun bitarki ma atahu bihi jibril fi manzili suwar ukayaacha yale ambayo ameyateremsha jibril katika qur'ani hauna udhuru wowote usije ukasema kwamba mimi bwana nimesoma English tu nimesoma Kiingereza form 1 au nimeanzia primary mpaka chuo kikuu nimepata napata ajira Uingereza kwa hiyo mambo haya ya Uislamu mimi siyajui hauna udhuru huo kwani wewe huhitaji haki hauhitaji kuingia katika pepo ya Allah hauna udhuru huo udhuru wako watakiwa wewe ujivue na hilo jambo jishughulishe na ilmu jifunze dini yako kisha baada ya hapo sasa umwangalie na kufundisha yukoje kwa hiyo famali za bitahsili udhurun bitarkima hana yule mwenye kutaka haki na uongofu hana udhuru wowote wa, kuyaacha yale ambayo atahu bihi jibril fi manzili suwar yale ambayo yamekuja nayo jibril alayhi salatu wasalam katika qur'ani ambayo imeteremshwa ndugu zangu naona nisirefushe sana sababu huenda kuna maswali katika majuma tatu katika hali wazungumza lakini sisi tunahusiana kwamba tuifuate haki tufuate sunna na mashallah maeneo haya inafundishwa sunna na maduati wanapita wanakuja na wengine wanafundisha tujitahidini kusoma sunna na tuitetee tuwe na uchungu na ghaira na sunna tuweze kunusuru miji yetu kunusuru familia zetu watoto wetu na tuache kabisa kuwapeleka watoto wetu katika marakizi au sehemu ambazo waona kabisa kama mtoto wako unampotezea maisha yake unampotezea mustakabali wa maisha yake na vile vile yule ambaye anajishughulisha masaa yote kwenye kujishughulisha tenga wakati jifunze dini yako sio kasema bwana ah, mimi mzee sasa hivi na mapengo akili yangu sasa hivi imechoka watoto wananiangalia nyumba Abubakar alikuwa mfanya biashara na alikuwa na umri mkubwa kuliko mtume sallallahu ikiwa ni sawa katika hilo Abubakar Siddiq radhiallahu anhu alikuwa amepita mtume miaka miwili kama sikosei lakini na ukubwa wake huo huo amejifunza dini hajasema kama mimi ni mdogo alimamu Abu Hanifa amesoma tayari mshana kuwa ni mtu mzima ashakuwa ni mtu mzima akajifunza dini yake kwa hiyo hauna udhuru wewe cha msingi ni kujitoa katika visa na kujipeleka katika nuru ambayo ni moja kwa kutoa jitihada kubwa vijana tusome na wazee wa hapa na wakazi wa hapa wajitahidi kuhudhuria kuna mtu mwingine anaweza kawa muda wake ni magharibi tu basi ndio na daftari lako fika hapo nilichofundishwa angalia andika hata kama Qur'ani mwalimu kumwambia kusomeshe zile sura ambazo zinasoma mara kwa mara ujue tafsiri yake makusudio yake huku ni katika ile njia ya kufuta ujinga na kuondosha maradhi haya ya ujinga أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من الرياء والسمعة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله 我怎么酸？